وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Aziz kardeşlerim, Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Əgər biz bu Quranı dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib, parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşərlər. Həqiqətən uca Allahın bu ayəsi fikirləşənlər üçün möhtəşəm bir ayədir. Uca Allah bu ayə vasitəsilə bizlərə çatdırır ki, əgər bu Quran yer üzərində yaradılışına görə ən əzəmətli olan dağlara nazil olsaydı və onlar bu Quran barəsində düşünüb onu anlasaydılar, Allahın qorxusundan parça-parça olardılar. Elə isə biz müsəlmanlar nə üçün bu Quran barəsində düşünməməliyik, nə üçün ona laqiq yanaşmalıyıq? cansız əşyanın, dağın bu cür hərəkətinə təəccüblənməyin. Yer üzərində hər nə varsa Allahın şəhəninə təriflər deyir. Lakin biz onu dərk etmirik. Allah subhanətə alə Quran-kərimdə buyurur, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Yedi göy, yer və onlarda olanlar ona təriflər verir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə ona tərif deməsin, lakin siz onların tərif, tərifini anlamırsınız. Demək, yer üzərində olan bütün əşyalar Allaha təriflər deyir. Eləcə də Allahdan qorxurlar. Odur ki, yer üzərindəki əzəm, ən əzəmətli məxluq olan dağlar da Allahdan qorxur. Onlarda Allah qorxusu vardır. Əgər Quran onlara nazil olsaydı, Bu qorxudan həmin dağlar parça-parça olardı. Dağlar Quranın mahiyyətinə varır, insanlar isə onun mahiyyətinə varmırlar. Allah subhanahu teala başqa bir ayədə isə Quran-ı Kerim barəsində belə buyurur. Allahu nəzzələ əhsənəl hədisi kitabən mütəşəbihən mətəniyə təqşəirru minhu cüludilləzinə yaxşəvnə rabbəhum thümmə təlinu cüluduhum və qulubuhum ilə zikrilləh. Allah sözün ən gözəlini, ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi. Rəbbindən qorxanların ondan dəriləri ürpəşər. Sonra isə Allahı yad etməklə dəriləri və qəlbləri yumşalar. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə öz kitabı Quran-ı kərimi mədh edərək buyurur ki, Allah sözün ən gözəlini, ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi. Bu mədh, yəni tərif ümmət və tərifdən sonra Allah subhanətə alə itaətkar qullarını vəsf edir və buyurur ki, Rəbbindən qorxanların ondan dəriləri ürpəşər. Yəni, qüdrətli və əzəmətli Allahın kitabı oxunduğu zaman, həmin ayələri eşitdikləri zaman dəriləri ürpəşər. Uca Rəbbimiz bu ayələrdə, bu iki ayədə öz kitabı Quran-ı kərimi belə vəsf edir. Birinci ayədə buyurur ki, Quran dağlara nazil olsaydı, onlar Allah qorxusundan parça-parça olardılar. İkinci ayədə isə buyurur ki, Quranı eşitdikləri zaman qəlblərində Allah qorxusu olanların dəriləri ürpəşər. Odur ki, əziz qardaşlarım, Qurana laqeyd yanaşmayın. Qurana laqeyd yanaşanlar barəsində Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə buyurur, يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولِ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Həmin gün zalim kimsə barmaqlarını deşləyərək deyəcəkdir. Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halıma, kaş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Çünki zikr mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən şeytan insanı tənhə qoyub qaçandır. Peyğəmbər, ey Rəbbim, qövmün bu Quranı tərk etdi deyəcəkdir. Peyğəmbər s.ə.v qiyamət günü belə deyəcəkdir. Ey Rəbbim, qövmün bu Quranı tərk etdi. Ayədən görünür ki, Quranı tərk edənlər qiyamət günü çox peşman olacaqlar. Budur Quranı tərk edənlərin ahibəti. Əziz qardaşlarım, Quran-ı Kərimin bizim üzərimizə düşən haqları vardır. Bu haqları qeyd edək. Birinci, ən başlıcası Quran-ı Kərimə iman gətirmək lazımdır. Yəni, Quran-ı Kərimin Allah tərəfindən nazil olmasını və onun kəlamı olmasını təsdiq etməliyik. Sonra etiqat etməliyik ki, Quran bütün insanlara və cinlərə gəlmişdir və oradakı şəriət qanunları hər ikisinə şahid, şamil olunmuşdur. Sonra etiqad olunmalıdır ki, Quran bütün başqa kitabları nəsx edərək onları hökmdən salmışdır. Sonra Quran ilahi kitablar arasında yeganə kitabdır ki, onu bütün ləfs və məna təhlillərindən qorumağı Allah subhanətə alə öz üzərinə götürmüşdür. Sonra Uca Allah Quran-ı kərimdə insanlara dinlərində və dünyalarında sağ ikən və öldükdən sonra lazım olacaq bütün şeyləri bəyan etmişdir. Həmsini iman gətirmək lazımdır ki, Quran Allahın nazil etdiyi kitabların sonuncusu həm də bu kitabları təsdiqləyən bir kitabdır. Bu birinci haqqdır. Quranın üzərimizə düşən birinci haqqı. Quran-ı Kərimin üzərimizə düşən ikinci haqqı odur ki, onu təzvidlə oxumalıyıq. Onun barəsində düşünməliyik. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Urətilil Qur'ana tərtilə." Quranı aram-aram tərtib üzərinə oxu. Başqa bir ayədə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə əmr olunur. İnnəmə umirtu ən əbudə rabbə həzihil bəldəti illəzi harraməhə və ləhu kullə şeyin, kulli şeyin və umirtu ən əkunə minəl muslimin və ən ətluvəl Qur'an. De, mənə ancaq bu şəhərin Rəbbinə ibadət etmək əmr edilmişdir. O şəhər ki, Rəbbim onu haram buyurmuşdur. Hər şey yalnız O'nundur. Mənə əmr olunur ki, müsəlman olun və Quran oxuyun. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v əmr olunur ki, müsəlman olsun və Quran oxusun. Ayə onu göstərir ki, Quran oxumaq Allahın əmridir. Vay o kəslərin halına ki, Quranı evlərində bəzək kimi saxlayırlar. İldə bir dəfə belə onun üzünü açmırlar. Baxın, əziz qardaşlarım, sizə misal çəkəcəm. Sizlərdən hansı birinizin evinə xarici dildə bir məktub gələrsə, yəni tərcüməsini başa düşmədiyiniz bir məktub gələrsə, nə edərsiniz? Gecə də olsa onu tərcümə etdirib oxudurarsınız ki, görəsən orada mənə nə yazıblar? Və ya başqa bir misal, məsələn, sevdiyiniz bir adamdan sizə mesaj və ya məktub gələrsə, nə edərsiniz? Onu saxlayarsınız ki, sonra oxuyun və ya aparıb şkafın başına qoyarsınız ki, nə vaxt vaxtım olsa onda oxuyaram Əlbəttə ki, belə etməzsiniz. Onu dərhal oxuyarsınız. Hətta dərhal ona cavab yazarsınız. Bəzən elə olur ki, insan sevgilisinin bir məktubunu dəfələrlə oxuyur. Elələri də olur ki, məktubu başının altda qoyub onunla yatır. Subhanallah. Amma onun ən, ən çox sevməli olduğu, Rəbbindən nazir olan Quranı heç oxumur. Ən çox sevməli olduğu Quranı oxumur. Bu çox acınacaqlı bir haldır. Halbuki Allahın kitabı bütün faydalarla zəngindir. Hətta onu başa düşmədən ərəbcə oxusanız belə, onda sizə savab vardır. Hər hərfə görə sizə savab yazılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim Allahın kitabından bir hərf oxusa, bir hərf oxusa, ona bir həsənət vardır, bir savab. Hər həsənət üçün 10 misli qarşılığı vardır. Və hər həsənətə də 10 dəfə Allah subhanətən artırır. Qarşılığı vardır. Demirəm ki, əlif, ləm, min bir hərfdir. Lakin əlif bir hərfdir, ləm bir hərfdir, min bir hərfdir. Yəni, hər hərfə görə ən azı 10 savab yazılır, əziz qardaşlarım. Yenə bir başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Quran oxuyun, həqiqətən o, qiyamət günü öz sahibləri üçün şəfayətçi olaraq gələcəkdir. İstəmirsiniz ki, Quran sizin üçün qiyamət günü şəfayətçi olsunuz. Elə isə Quran oxuyun, əziz qardaşlar. Bu ayə və hədislərə diqqətlə bir nəzər salın. Görün, Quran oxuyan adam üçün nə qədər savab hazırlanmışdır. Əksinə, onu oxumayanlar üçün isə şiddətli bir əzab vardır. Elə isə belə bir böyük savabdan nə üçün məhrum olmalıyıq? Əziz qardaşlarım, Quran-ı kərimin üzərimizə düşən üçüncü haqqı isə onu öyrənməyimiz və başqalarına öyrətməyimizdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, sizin ən xeyriniz Quranı öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Allah qatında ən xeyirli insan olmaq istəyirsinizsə, Quranı öyrənin və onu başqalarına da öyrənin. Öyrətmək dedikdə bura bir çox şeylər aiddir. Məsələn, bura Quranın tilavətini öyrənmək, Yəni, ərəbcə təcvidlə oxunmağı öyrənmək aiddir. Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və mülki mələklərlə eyni dərəcədədir. Yəni, Quranı əzbərdən bilib oxuyan adam mələklərlə eyni dərəcədədir. Çətinliklə, çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan adam isə iki qat savab qazanır çətinliklə oxuyursansa, iki qat savab qazanacaqsan. Həmçinin Quranı öyrənmək dedikdə, bura əzbərləmək və başqalarına onu əzbərlətmək də daxildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur, Quranı əzbərdən bilən adama qiyamət günü belə deyiləcəkdir. Subhanallah. Dünyada oxuduğun kimi burada da Quran oxu və oxuduğun qədər cənnətdə yüksəl. Sənin cənnətdə olan mənzilin oxuduğun son ayəyə qədərdir. Demək, insan nə qədər Qurandan əzbər bilərsə, cənnətdə də bir o qədər uca məqamda olacaqdır. Subhanallah, necə asan bir şeydir. Cənnətdə uca məqamda olmaq istəyirsinizsə, Qurandan çoxlu əzbərləyin, qardaşlar. Quran-ı kərimin üzərimizə düşən dördüncü haqqı da odur ki, orada buyurulanlara əməl etmək, və insanları buna çağırmaq lazımdır. Əsas məsələ də elə bundan ibarətdir. Yəni, Quranda buyurulanlara əməl etmək. Rəvayət edilir ki, bir dəfə Ayşənin, Ayşənin radiyalayan hənyanına gəlib soruşdular. Ey möminlərin anası, Rəsullahın əxlaqı necə idi? Ayşə radiyallahu anhə dedi, onun əxlaqı Quran idi. Ayşə radiyallahu anhə demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quranda buyurulanlara əməl etməklə bütün gözəl əxlaqları özündə cəm etmişdir. Elə buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın ən sevimli dostu, ha belə ən abid, ən əxlaqlı, ən həlim, Allahı ən yaxşı tanıyan və ondan ən çox qorxan bir insan olmuşdur. Elə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə oxşamaq istəyirsinizsə, çalışın, Quran oxuyun və Quranda o, deyilənlərə əməl edin. Orada deyilənlər bütün şeylərə əməl edin. Məsələn, Basr e, Rahimahullah demişdir, Quran nazil olmuşdur ki, içində buyurulanlara əməl edilsin. Lakin bir çox insanlar sadəcə onu oxumaqla kifayətlənirlər. Əziz qardaşlarım, Quranda buyurulanlara əməl etməyənlərin aqibəti çox şiddətli olacaqdır. Sizə bir hədis oxuyacam. Rəvayət edir ki, Səmura ibn Cündəb radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox vaxt sübh namazını qıldıqdan sonra üzünü bizə tərəf çevirib, sizlərdən kim bu gecə yuxu görüb deyə soruşardı. Yuxu görən adam öz yuxusunu danışar, o da onu, ona Allahın istədiyi oldu deyərdi. Bir gün yenə soruşdu, sizlərdən bu gecə yuxu görən olubmu? Biz xeyr deyə cavab verdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, mən isə bu gecə yuxuda iki nəfər gördüm. Onlar mənim yanıma gəldilər və əlimdən tutub müqəddəs torpağa apardılar. Bir də gördüm ki, bir nəfər yerdə oturub, başqa birisi də əlində dəmir qarmaq onun başı üzərində dayanır. O qarmağı oturan adamın orduna soxur, onun ağzının bir tərəfini qafasına qədər cırır. Sonra da bu qaydada onun ağzının digər tərəfini cırırdı. Bu əsnada ağzının əvvəl cırılan tərəfi sağalır və o təzədən həmin tərəfi cırırdı. Mən bu kimdir deyə soruşdum. O iki nəfər mənə get dedi. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət, arxası üstə yerə uzanmış bir nəfərin yanına gəldik. Onun başı üstündə başqa birisi dayanmışdı. Əlində də böyük bir daş var idi. O bu daşla uzanmış adamın başını əzirdi. Daşı hər dəfə onun başına vurduqda daş yumbalanıb gedirdi. Gedib daşı götürüb uzanan adamın yanına qayıdarkən onun başı bitişib əvvəlki halına qayıdırdı. Adam gəlib yenə onun başını əzirdi. Mən bu kimdir deyə soruşdum. Mənə get dedilər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət gəlib pəndərə bənzər, üstü dar, altı geniş bir ovuğa çatdıq qovuğun altında atəş alovlanırdı. Alov hər dəfə günahkara yaxınlaşdıqda onlar yuxarı qalxırdılar. Hətta az qalırdı ki, oradan bayra çıxsınlar. Alov səngidişdə isə geri çəkilirdilər. Orada lüt kişi və qadınlar var idi. Mən bunlar kimdir deyə soruşdum. Mənə get dedilər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət gəlib suyu qandan olan bir saya çatdıq. Sayın ortasında bir nəfər durmuşdu. Kənarında isə başqa birisi dayanmışdı. Qarşısında da çoxlu daşlar var idi. Çayın içindəki adam sahilə çıxmaq istədikdə, sahildəki adam daşla onun ağzından vurur və o öz yerinə qayıdırdı. Beləcə o hər dəfə sahilə çıxmaq istədikdə, sahildəki adam daşla onun ağzından vurur və o öz yerinə qayıdırdı. Mən bu nədir deyə soruşdum, mənə get dedilər. Biz yolumuza davam etdik. Nəhayət, yaşıl bir e, bağa çatdıq. Yaşıl bir bağa çatdıq. Bağda böyük bir ağac var idi. Ağacın dibində ixtiyar bir qoca və bir dəstə uşaq var idi. Bir nəfər də ağacın yanında oturub qarşısındakı alovu, odu alovlandırırdı. Sonra yoldaşlarım məni ağaca qaldırdılar və məni elə bir evə daxil etdilər ki, indiyədək bundan gözəlini görməmişdim. Orada qocalar, cavanlar, qadınlar və uşaqlar var idi. Sonra məni oradan çıxardıb bir az da yuxarı qaldırdılar və əvvəlkindən daha gözəl və daha yaxşı bir evə daxil etdilər. Orada qocalar və cavanlar var idi. Mən iki, o iki nəfərə dedim, bu gecə siz məni çox gəzdirdiniz, indi isə mənə gördüklərim barədə xəbər verin. Onlar dedilər, bəli, ağzı zırlan adama gəl gəlincə o bir yalancıdır. Dünyada ikən o yalan danışırdı və onun bu yalanı hər tərəfə yayılırdı. Qiyamət gününə dək onun ağzı beləcə cırılacaqdır başı əzilən adama, adam isə o kimsədir ki, Allah ona Quranı öyrətmiş, lakin o gecələr yatmış, gündüzlər isə içindəkilərə əməl etməmişdir. Subhanallah. Bunu bir də oxuyuram. Başı əzilən adam isə o kimsədir ki, Allah ona Quranı öyrətmiş, lakin o gecələr yatmış, gündüzlər isə onun içindəkilərə əməl etməmişdir. Qiyamət gününə də ki, onun başı beləcə əziləcəkdir. Dəlişdə gördüyün adamlar zinakarlardır. Çayın içində gördüklərin isə sələm yiyənlərdir. Ağacın dibindəki ixtiyar qoca İbrahim aleyhissalam ətrafındakı uşaqlar isə insanların övladlarıdır. Odu alavlandıran cəhənnəmin gözəkçisi malikdir. Daxil olduğun birinci ev bütün möminlərin evi, bu gördüyün ev isə şəhidlərin evidir. Mən Cəbrailəm, bu da Mikaildir. Qaldır başını, mən sənin Qaldır başını. Mən yuxarı baxıb başımın üzərində buluda bənzər bir şey gördüm. Onlar bu sənin mənzilindir dedilər. Mən dedim, qoyun mən öz mənzilimə daxil olum. Onlar dedilər, sənin hələ tamamlamadığın ömrün qalır. Əgər ömrünü tamamlamış olsaydın, mənzilinə girərdin. Əziz qardaşlarım, budur Quranın içindəkilərə, içindəkilərinə əməl etməyənlərin aqibəti. Qiyamətə dək onların başları daşla əziləcəkdir. Allah subhanahu teala bizləri onlardan etməsin. Amin. Aqulu qawli hadha və estəğfirullahal azim el-celil li və lakum li sa'il muslimin. Estəğfiruhu və tubu ileyh innehu huvel gafurur rahim. لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində demişdir, Quran ya sənin leyhinə, ya da əleyhinə bir hüccətdir. Yəni, əgər mömin bəndə Quranın buyurduqlarına əməl edib, qadağan etdiklərindən çəkinərsə, həmin bəndə qəbirdə soruq-suala çəkilərkən, məhşər günü haqq ədalət tərəzləri qoyularkən və Allahın hüzuruna gətirilərkən, Quran onun lehinə, əks halda isə əleyhinə şəhadət verəcəkdir. Əziz qardaşlarım, Qurana əməl etmək, İslama əməl etmək deməkdir. Həmçinin Qurana əməl etmək, orada verilən hökmlərlə hökm vermək deməkdir. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, İnna enzelne ileykal kitabe bil hak litehkume beynen nasi bima erake Allah. Həqiqətən biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə vəhi etdiyi ilə hökm verəsən. Əziz qardaşlarım, hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin üzüntü və kədər anında etdiyi duanı edərək deyirəm. Allahım, biz sənin qulunuq, qulunun oğluyuq, kənizinin oğluyuq. Şəkilimiz sənin əlindədir. Barəmizdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Bizə yazdığın tali ədalətlidir. Sənə özünə verdiyin və ya kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarırıq ki, Quranı qəlbimizin baharı, köksümüzün nuru et, üzüntümüzün aradan qalxması, və şədərimizin yetməsi üçün səbəb et. Amin. Allah subhanət hələdən istəyirəm ki, bizləri haqqı eşidib və ona ən gözəl tərzdə əməl edənlərdən etsin. Amin. Allahım, bizləri Quran-ı kərimi ən gözəl tərzdə oxuyanlardan et. Amin. Allahım, Quranı bizim əleyhimizə deyil, leyhimizə et. Amin. Allahım, Quranı bu dünyada bizə yoldaş, ahirətdə isə şəfayətçi et.